กระผมขออัญเชิญพระวจนะ นำการเผยพระวจนะในหัวข้อ คริสเตียนกับคำพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ พระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมเอสยา บทที่ 43 ข้อ 5 ถึง 7 และพระธรรมมัทธิว บทที่ 24 ข้อ 1 ถึงข้อ 3 ความว่าดังนี้ อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า เราจะนำเผ่าพันธุ์ของเจ้ามาจากทางตะวันออก และเราจะรวบรวมเจ้ามาจากทางตะวันตก เราจะพูดกับทิศเหนือว่าปล่อยเธอ กับทิศใต้ว่าอย่ายึดไว้ จงนำบรรดาบุตรชายของเรามาแต่ไกล และเหล่าธิดาของเรามาจากปลายแผ่นดินโลก คือทุกคนที่เขาเรียกตามชื่อของเรา คือผู้ที่เราได้สร้าง เพื่อพระสิริของเรา ผู้ที่เราได้ปั้นและได้กระทำไว้ จงนำประชาชาติทั้งหลาย ผู้ตาบอดแต่ยังมีตา ผู้ที่หูหนวกแต่เขายังมีหูออกมาให้บรรดาประชาชาติประชุมพร้อมกัน และให้ชนชาติทั้งหลายชุมนุมกันในท่ามกลางเขามีผู้ที่แจ้งอย่างนี้ได้ และเล่าสิ่งล่วงแล้ว ให้เราฟัง และเขาทั้งหลายนำพยานของเรามาพิสูจน์ตัวเขา และให้เขาได้ยินและกล่าวว่าจริงแล้วและพระธรรมมัทธิวบทที่ยีบสี่ข้อหนึ่งข้อสามฝ่าพระเยซูทรงออกจากบริเวณพระวิหารและขณะที่เสด็จไปพวกสาวกของพระองค์มาชี้ตึกทั้งหลาย ในบริเวณพระวิหารให้พระองค์ทอดพระเนตร พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า สิ่งสารพัดเหล่านี้พวกท่านเห็นแล้วไม่ใช่หรือ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ จะไม่ถูกทำลายลงก็ไม่มี เมื่อพระเยซูประทับบนภูเขามะกอกเทศพวกสาวกมาเฝ้าส่วนตัวกราบทูลว่า ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่า เหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไหร่ สิ่งไรเป็นหมายสำคัญว่า พระองค์จะเสด็จมาและยุคเก่าจะสิ้นไปขอพระเจ้าอวยพรสำหรับผู้ที่ฟังและอ่านพระวจนะของพระเจ้าเเราอยู่ในวันแห่ง ความน่าตื่นเต้น We are seeing a miracle happen เราเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้น We see fulfillment of biblical prophecy และเราเห็นการสำเร็จที่เกิดจากคำพยากรณ์ที่อยู่ในพระคัมภีร์ Already for many years we see how the prophecy of Isaiah 43 is being fulfilled right before our eyes หลายปีที่ผ่านมานี้เราได้เห็นถึงการสำเร็จตามคำพยากรณ์ในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 44 43ด้วยตาของเราทั้งหลาย After almost 2,000 years of dispersion the Jewish people are coming home to the promised land หลังจากที่ชาวยิวนั้นได้กระจัดกระจายเนื่องจากชาติของเขา นั้นได้สิ้นชาติกว่า 2,000 ปีที่เราได้เห็นถึงชาวยิวได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา exactly in the way as the prophet Isaiah prophesied it และตรงตามที่คำพยากรณ์ที่ผู้เผยพระชนะอิสยาได้ทำการพยากรณ์ไว้ Now Isaiah the prophet lived about two and a half thousand years ago และชีวิตของท่านอิสยาซึ่งเป็นพระคัมภีร์ซึ่งเขียนพระคัมภีร์เป็นคำพยากรณ์นั้นได้อยู่ห่างจากเราประมาณ 2,500 ปี how could he know what one day in the far future would happen? และท่านรู้ได้รู้ได้อย่างไรว่าอีก2,500ปี No one knows what the future will hold. ไม่มีใครรู้อนาคต Only he who holds the future knows what the future will hold. นอกจากพระเจ้าเท่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่กำอนาคตพระองค์จะรู้อนาคต and he revealed it to the prophets of Israel. และพระองค์ได้ทรงเปิดเผยสำแดงคำพยากรณ์ให้กับผู้พยากรณ์ของอิสราเอล So two and a half thousand years ago, God spoke by mouth of the prophet Isaiah to Israel. 2,500 Do not be afraid for I am with you อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า I will bring your children from the east and gather you from the west เราจะนำเผ่าพันธุ์ของเจ้ามาจากทางตะวันออก และเราจะรวบรวมเจ้ามาจากตะวันตก I will bring them เราจะนำเขา I will gather them เราจะรวบรวมเขา The return of the Jewish people back to the promised land is not just a kind of political thing การกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของชาวยิวนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องการเมืองแต่อย่างเดียว One of the many unexplainable events in the history of this world แต่จากหลักฐานเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งหลายหละครั้งทีเดียวไม่อาจที่จะอธิบายได้ด้วยเหตุด้วยผลเกิดขึ้น Political developments การพัฒนาทางด้านของการเมือง No it's God in action เรารู้ว่าพระเจ้านั้นได้ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์อยู่ตลอดเวลา He says I will bring your children from the east I will gather them from the west พระองค์ตรัสว่าเราจะนำเผ่าพันธุ์ของเจ้ามาจากตะวันออก และเราจะรวบรวมเจ้ามาจากตะวันตก Now when you hear east west north south in the Bible of course don't look from Bangkok to the north and the south and the east and the west เวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตก But put, ออยากคิดว่าเราอยู่ที่กรุงเทพและเราคิดแบบคนอยู่กรุงเทพ But put your feet in Israel แต่ให้เรานำเท้าของเราอยู่บนแผ่นดินอิสราเอล In Jerusalem ในกรุงเยรูซาเล็ม Because there the Bible originated เพราะว่านั่นคือจุดกำเนิดของพระคัมภีร์ที่ได้เขียนขึ้นมา And then look on the map of the world to the east and the west and the north and the south. แล้วก็ดูจากตรงนั้นนะครับเปรียบเทียบกับแผนที่โลกไปทางทิศเหนือทิศตะวันตกทิศตะวันออกและทิศใต้ Now, when you look from Israel to the east, you first see on the map of the world the Middle East. ถ้าเรามองจากกรุงเยรูซาเล็มไปทางตะวันออก The Arab countries. ก็คือประเทศอาหรับ And we saw in the 50s of the last century, how the Jews were almost fleeing the Arab nations back to the promised land, leaving behind all their possessions. เราเห็นว่าหลายๆปีที่ผ่านมานะครับประมาณ50 And after the Middle East you get the countries of the Far East และหลังจากประเทศตะวันออกกลางนะครับมองไปทางตะวันออกเราก็จะพบตะวันออกไกล India China Japan ญี่ปุ่นอินเดีย ประเทศจีน Malaysia Indonesia มาเลเซีย อินโดนีเซีย Thailand ประเทศไทย Australia New Zealand ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ The countries of the Far East ประเทศที่อยู่ทางตะวันออกไกลทั้งหลาย and the Jews are returning from those countries back to Israel คนยิวที่อาศัยอยู่ในประเทศต่างๆ เหล่านี้กำลังอพยพกลับเข้าสู่แผ่นดินอิสราเอล Not too long ago, they discovered 15,000 members of the tribe of Manasseh. และเราพบว่ามี1,500 คน ซึ่งเป็นชนเผ่ามานัสเส One of the ten tribes of Israel. ซึ่งเผ่ามานัสเสนั้นเป็นหนึ่งในสิบเผ่าของอิสราเอล living on the border of India Myanmar และเขาเนี่ยเขาเนี่ยอาศัยอยู่ที่ชายขอบของประเทศพม่าและประเทศอินเดีย And now they're in the process of returning to Israel และเขากำลังโยกย้ายถิ่นฐานกลับคืนสู่ประเทศอิสราเอล From the east นั่นคือผู้ที่มาจากทางตะวันออก And I'll gather you from the west และอะไรที่อยู่ทางตะวันตกครับ Well when you look on the map of the world from Israel the west of course is Europe ถ้าเราดูในแผนที่โลก ประเทศทางตะวันตกของอิสราเอลก็คือยุโรป and ultimately the Americas North and South America และรวมถึงอเมริกาภาคเหนือทางเหนือและอเมริกาใต้ and we saw the Jews return to the land from the countries of Europe และเราก็พบว่าชาวยิวนั้นก็กำลังอพยพกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนองตนเองจากทางตะวันตกก็คือยุโรป Three years after the Second World War, the State of Israel was established in 1948. สามปีหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองเลิกนะครับ ประเทศอิสราเอลก็ได้รับการสถาปนาเป็นรัฐชาติอยู่ในแผ่นดินอิสราเอล ในปัจจุบันนี้ And there they came survivors of the Holocaust of the concentration camps of Europe คนเหล่านี้ได้รับการปล่อยตัวจากค่ายกักกันของนาซีเยอรมันนะครับและเดินทางกลับประเทศอิสราเอล Almost like skeletons เหมือนกับ skeletons like dry bones เหมือนกับ ป็นโครงโครงกระดูกที่แห้ง When you read the first part of Ezekiel 37 about the valley of dry bones that's a picture เราจะเห็นคำพยากรณ์นี้ ปรากฏอยู่ในพระธรรมเอเสเคียวบทที่ 37นะครับหุบเขากระดูกแห้ง How the Jews almost like dead returning to the land of Israel ในตอนนั้นคนยิวที่เดินทางกลับประเทศนั้น ก็มีแต่คนที่ผ่ายผอม เหลือแต่โครงกระดูกเพราะเนื่องจากว่าเขาออกจาก ค่ายกักกัน from the west นั้นคือผู้ที่มาจากทางตะวันตก and I will say to the north give them up และพระคัมภีร์ต่อไปก็บอกว่าเราจะพูดกับทิศเหนือว่าปล่อยเถิด and the north when you look from Israel on the map of the world of course ultimately is Russia ถ้าเรายืนอยู่ที่ประเทศอิสราเอลเรามองขึ้นไปทางเหนือของประเทศนั้นตามแผนที่โลกก็คือประเทศรัสเซีย and the former Soviet republics และก่อนหน้านั้นก็คือเป็นสหภาพโซเวียต And in the 70s, the 80s of the last century, communism collapsed almost from one day to another. เกือบ200 ปีที่ผ่านมา ระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์นั้น ก็ได้ทำลายนะครับหรืออยู่กับประเทศสหรัฐประเทศสหภาพโซเวียตเนี่ยนะครับมาเป็นเวลานาน And the Iron Curtain opened และก็ม่านเหล็กนะครับก็เริ่มเปิดออก And the Jews could come out of the land of the north. ทำให้คนยิวสามารถที่ออกจากประเทศรัสเซียที่อยู่ทางเหนือ Back to the promised land. กลับมาสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา And to the south do not hold them back. และกล่าวกับทิศใต้ว่าอย่ายึดไว้ What is the south looking on the map of the world from Israel? ถ้าเรามองจากประเทศอิสราเอลนะครับทิศใต้นั้นคือประเทศอะไร of course it's Africa ก็คือทวีปแอฟริกาครับ and we saw them come และเราเห็นคนยิวที่เป็นแอฟริกันนั้นได้กลับคืน even the Jews from Ethiopia แม้ว่าแม้กระทั่งคนยิวที่อยู่ในประเทศเอธิโอเปียก็ตาม The rabbis say they are descendants of the tribe of Dan another of the ten tribes รับบีของอิสราเอลนั้นก็บอกว่าคนเหล่านี้นะครับ ป็นหนึ่งในเผ่าดานซึ่งเป็นหนึ่งใน12เผ่าของอิสราเอล so from the four corners of the world the Jews are returning to the promised land of Israel จากทิศทั้งสี่เราจะเห็นว่าเราจะพบว่าคำพยากรณ์นั้นสำเร็จก็คือชาวยิวนั้นได้กลับคืนสู่แผ่นดินอิสราเอล because God says the time has come เพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเมื่อถึงเวลา God is moving forward now. สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น He's moving the history of this world forward. และพระเจ้านั้นทรงเป็นที่ผู้ที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ของโลก Toward His goal. Towards His goal and His goal. เพื่อที่จะเข้าสู่เป้าหมายที่พระเจ้าได้ตั้งไว้ And His goal is the coming of the kingdom. และเป้าหมายของพระเจ้าก็คือการ มาของแผ่นดินของพระเจ้า and the coming of the king of the kingdom การเสด็จมาของแผ่นดินของพระเจ้าและกษัตริย์ผู้จะครอบครองแผ่นดินของพระองค์นั้น the king of kings and the lord of lords ก็คือเป็นจอมกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย และเป็นจอมเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย Jesus is coming in glory พระเยซูจะเสด็จกลับมาด้วยสง่าราศี because the Jews are coming home เพราะว่าคนยิวนั่นกำลังเดินทางกลับประเทศกลับบ้านเกิดเมืองนอนของเขา listen how God speaks about the Jewish people ให้เราฟังดีๆนะครับเกี่ยวกับคำพยากรณ์ของคนของพระเจ้าประชากรของพระองค์นั่นคือชาวอิสราเอลหรือชาวยิว bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth ในพระพระพีได้กล่าวว่าจงนำบรรดาบุตรชายของเรามาแต่ไกล และเหล่าที่ดาของเราจากปลายแผ่นดินโลก My sons and my daughters บุตรชายของเราเหล่าที่ดาของเรา I am Israel's father เราเป็นบิดาของชนชาติอิสราเอล Everyone who's called by my name ทุกคนที่เขาเรียกตามชื่อของเรา Israel carries the name of God คำว่าอิสราเอลนั้นมีชื่อของพระเจ้าอยู่ด้วย Israel อิสราบวกกับเอล El meaning God คำว่าเอลนั้นแปลว่าพระเจ้า like in Emmanuel เหมือนกับคำว่าอิมานูเอล God with us พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา Called by my name whom I created for my glory และเป็นผู้ที่พระเจ้าได้สร้างเขาขึ้นมาเพื่อพระสิริของพระเจ้า Israel was created by God อิสราเอลนั้นเป็นชนชาติที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาเพื่อพระสิริของพระองค์ Even literally so และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามตัวอักษรตามคำพยากรณ์ Abram was too old and Sarah was too old to have any children อับราฮัมนั้นอายุมากเกินกว่าที่จะมีลูก นางซาร่าก็อายุมาก เกินกว่าที่จะมีลูกได้ Abram was 100 years old and Sarah was 90 years old. ตอนนั้นอับราฮัมนั้นมีอายุ100ปี You can read it in Genesis 17. เราจะอ่านพบเรื่องราวของเขาทั้งสองคนในปฐมกาลบทที่17 And God said next year Sarah will be with child. และพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าปีหน้านางซาร่าจะมีบุตรชายคนหนึ่ง And Abram laughed. อับราฮัมนั้นก็ And Sarah laughed. ซาร่าก็หัวเราะ impossible มันเป็นไปไม่ได้ We're far too old to have children เพราะว่าเราทั้งสองคนก็อายุมากแก่เกินกว่าที่จะมีลูกแล้ว And yet next year Isaac was born และตามที่พระเจ้าได้ตรัสไว้พอปีหน้ามาถึง As a miracle of God อิสอักซึ่งเป็นลูกคนแรกของอับราฮัมนั้น ก็ได้ถือบังเกิดขึ้น A miracle baby และนี่คือเด็กน้อยหรือเด็กทารก ซึ่งเกิดด้วยการอัศจรรย์ A biological miracle และนี่คือสิ่งที่เป็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในพัมพี From these two elderly people he created this male child จากคนที่มีอายุสูงวัยสองคน พระเจ้าได้สร้างเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมา The origin of Israel is a miracle และนี่คือจุดเริ่มต้นจุดดั้งเดิมของอิสราเอลก็คือการเกิดอย่างอัศจรรย์ He said I created Israel for my glory พระเจ้าได้บอกว่าเราได้สร้างอิสราเอลขึ้นมาเพื่อพระสิริของพระองค์2,000 years later another biological miracle took place หลังจากนั้นอีก2,000ปีมีการเกิดอย่างอัศจรรย์อีกครั้งหนึ่ง another miracle baby และเป็นเด็กทารกน้อย ซึ่งเกิดด้วยการอัศจรรย์เช่นกัน there was the Virgin Mary นั่นคือ หญิงพรหมจารีที่มีชื่อว่ามามารี and the angel Gabriel says next year you will be with child ทูตสวรรค์กาเบียลได้มาบอกกับนางมารีว่าในปีหน้าเจ้าจะประสูติบุตรชาย and she says that's impossible และนางมารีก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ I have no sexual intercourse with a man so how can I become pregnant เพราะว่าข้าพเจ้ายังไม่เคยร่วมกับชายใดเลยข้าพเจ้าจะตั้งครรภ์ได้อย่างไร and the angel says God will be his father และทูตสวรรค์ได้กล่าวว่าพระเจ้าจะเป็นบิดาของเด็กคนนี้ The Holy Spirit will come upon you พระวิญญาณบริสุทธิ์จะปกอยู่เหนือเธอ And the holy child that will be born will be called the Son of God และเด็กที่เกิดมานั้นจะได้รับชื่อว่าองค์วิสุทธ์ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้า God will be his father and you will be his mother และพระเจ้านั้นจะเป็นพระบิดาของเด็กน้อยคนนี้และ จ้าจะเป็นมารดาของเขา And next year Jesus was born และปีต่อมาพระเยซูก็ถือบังเกิดขึ้นครับ As a miracle of God นี่คือการอัศจรรย์ที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า In a different way ในทางต่างกันครับ But both times a special creative act of God. แต่ทั้งสองเหตุการณ์นั้นก็คือการทรงสร้างพิเศษสุดที่พระเจ้าได้ทรงกระทำให้เกิดขึ้น He created Israel to bless the world. พระเจ้าได้ทรงสร้างอิสราเอลเพื่อที่จะเป็นพระพรให้กับโลก He spoke to Israel. และพระองค์ได้ตรัสกับอิสราเอล The whole Bible was written by Jews. และพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับเขียนโดยคนยิว Both Old and New Testament. ทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ Jesus was a Jew. พระเยซูก็เป็นชาวยิว No, he is a Jew. พระองค์เป็นชาวยิว Because he rose from the dead. พระองค์เป็นขึ้นจากความตาย so when he comes back in glory และเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับมาในพระสิริของพระองค์นั้น he's still Jewish พระองค์ก็ยังเป็นคนยิวเหมือนเดิม the human flesh he got from his Jewish mother เพราะในร่างกายนี้เลือดหนังนี้พระองค์ได้รับจากมารดาของพระองค์ God created these two miracle babies และพระเจ้าได้ทรงสรรสร้างและให้บังเกิด เด็กน้อยทั้งสองคนนี้ to bless the world เพื่อที่จะเป็นพระพรให้กับโลก whom I created for my glory whom I formed and made คือผู้ที่เราได้สร้างเพื่อพระสิริของพระเจ้า ผู้ที่เราได้ปั้นและเราได้กระทำไว้ Lead out those who have eyes but are blind who have ears but are deaf จงนำประชาชาติทั้งหลาย ผู้ตาบอดแต่ยังมีตา ผู้ที่หูหนวก แต่เขายังมีหูออกมา So, how are the Jewish people returning from the four corners of the world? ทำไมคนยิวถึงได้ถูกเรียกตัวให้กลับสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาทั่วโลกนี้เกิดขึ้น Blind and deaf พวกเขานั้นเป็นคนตาบอดและเป็นคนหูหนวก Blind for who Jesus is เขาตาบอดเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่รู้จักพระเยซู Deaf for the words of the gospel และ หูหนวกหมายความว่าเขานั้นไม่ได้รับรู้ไม่ได้ยินถึงข่าวประเสริฐของพระเยซู Nothing has changed yet ทุกวันนี้ยังไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ But they will not remain blind and deaf แต่พวกเขาจะไม่คงอยู่ในความตาบอด และในความหูหนวกตลอดไป God is bringing them back to the land blind and deaf พระเจ้าได้ทรงนำเขากลับมาสู่แผ่นดินพันธัญญา พวกเขายังตาบอดและยังหูหนวกอยู่ But one day แต่มีวันหนึ่งครับ He who gave them the blindness and the deafness will remove the blindness and the deafness พวกเขาจะได้ออกมาจากการตาบอดและจะออกมาจากการหูหนวก He will open their eyes and open their ears for who Jesus is เขาจะเปิดใจของเขาออกเปิดตาเขาออกเปิดหูเขาออกและจะรู้จักว่าพระเยซูเป็นผู้ใด And then he will come และหลังจากนั้น ระเยซูจะเสด็จกลับมา riding on the clouds shining like the sun and of his kingdom there shall be no end และการเสด็จกลับมาของพระเยซูนั้นจะนำมาซึ่งแสงสว่างเป็นแผ่นดินซึ่งไม่มีวันสิ้นสุดเลย นั่นคือแผ่นดินของพระเจ้า In Matthew 24, the disciples asked the question. และในมัทธิวบทที่24สาวกของพระองค์นั้นได้ถามพระเยซูว่า they asked the question to Jesus, Lord, when will you come in glory? คำถามของเหล่าสาวกก็คือว่าเมื่อไหร่จะเป็นเวลาไหนที่พระเยซูจะเสด็จมาในพระสิริของพระองค์ When will your kingdom come? แผ่นดินของพระองค์จะเสด็จมาเมื่อไหร่ How do we know? เราจะรู้ได้อย่างไร How can we understand the signs of the times? เราจะเข้าใจหมายสำคัญของยุคนี้ได้อย่างไร How can we watch the news about the things that are happening in the world and put them on on the side of our Bibles เราจะเฝ้าระวังและสามารถที่จะบูรณาการเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ให้เข้ากับพระคัมภีร์ ซึ่งได้พยากรณ์ไว้ so that we know what time it is on your clock เพื่อที่เราจะรู้ว่า เวลาที่ถูกกำหนดไว้นั้นอยู่ตรงไหนอยู่เวลาไหนในนาฬิกาของเรา make us understand the signs of the times เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าสัญญาณนี้ หรือสัญญาณต่อไปนี้เป็นสัญญาณของยุคนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว When will you come in glory พระเยซูพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะเสร็จมาเมื่อไหร่ When will your kingdom come แผ่นดินของพระองค์จะมาถึงเมื่อไหร่ When will this terrible part of world history finally be over และประวัติศาสตร์ของโลกนี้จะจบลงอย่างไร And when will the next part of world history begin? และหลังจากที่จบสิ้นโลกนี้ในยุคปัจจุบันนี้แล้วจะเปิดโฉมโลกใหม่ได้อย่างไร Your kingdom of peace and righteousness แผ่นดินแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยสง่าราศีเต็มไปด้วยสันติสุขจะเป็นอย่างไร world. เกิดเกิดขึ้นทั้งโลก And so in Matthew 24 Jesus answers this question และในพระธรรมมัทธิวบทที่24พระเยซูก็ได้ตอบคำถามนี้ and he sums up a lot of signs of the times พระเยซูทรงสรุปสัญญาณต่าง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นหมายสำคัญที่จะให้เรารู้ he's talking about wars and rumors of wars พระองค์ได้ตรัสถึงเรื่องของสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม he's talking about earthquakes พระองค์ได้พูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหว he's talking about persecution พระเยซูได้กล่าวถึงเรื่องของการข่มเหงคริสเตียน He's talking about hunger famines hunger พระเยซูได้พยากรณ์ถึงการกันดานอาหาร and he sums up a lot of signs of the times และพระเยซูก็ได้พูดถึงหมายสำคัญมากมายถึงเกี่ยวกับยุคที่จะเกิดขึ้น contagious diseases การเกิดโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดต่างๆ and so forth และ อื่นๆอีก But in the whole passage he mentions two positive signs of the times และเราสามารถสรุปได้เป็นสองประเภท ซึ่งเป็นหมายสำคัญ ที่จะบ่งบอกถึงเวลาที่ เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้น All these negative signs have been with us for almost 2,000 years now สิ่งที่เกิดขึ้นในทางด้านลบนะครับได้เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยนะครับในประวัติศาสตร์เนี่ย Although in our times it intensifies แต่ว่าในยุคของเราในปัจจุบันนี้นะครับความเข้มข้นความถี่มันเกิดขึ้นมากทีเดียว It's now one crisis after another ก็คือวิกฤตต่างๆเนี่ยจะมาแล้ววิกฤตแล้ววิกฤตเล่า It's like time is in a pressure cooker เหมือนกับการที่เราต้มน้ำนะครับอยู่ในหม้อต้มความดัน The world is developing very quickly. และการพัฒนาของเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ในโลกเนี่ยนะครับพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก And striving for world unity. และก็การเดินเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันของโลก The Bible speaks in Revelation 13 that one day a beast will rise up from the sea of nations. พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ในวิวรณ์บทที่13บอกว่ามีวันหนึ่ง สัตว์ร้ายเนี่ยจะขึ้นมาจากทะเลก็คือบรรดาประชาชาติทั้งหลาย and will be all powerful over all nations and languages and areas of the world และจะมีอำนาจปกครองเหนือทุกเผ่าทุกชนชาติทุกภาษาที่อยู่ในโลกนี้ a new empire is on the rise และอาณาจักรนั้นอาณาจักรใหม่นั้นกำลังจะเกิดขึ้น worldwide เกิดขึ้นทั่วโลก kingdom in the name of man และเป็นอาณาจักรที่เน้นเรื่องการเป็นมนุษย์ for the final time Babylon แล้วก็ในที่สุดนั้นจะเจริญก็ออกไปเป็นอาณาจักรบาบิโลน so we're heading for bad weather on planet Earth เพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์โลกนั้นกำลังมุ่งสู่การเป็นอาณาจักรเดียวกันก็คืออาณาจักรที่ให้ความสำคัญยกมนุษย์เป็นใหญ่ and the negative signs increase และหมายสำคัญทางด้านลบเนี่ยครับเกิดขึ้นมากมายเพิ่มเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย but Jesus mentions two positive signs ระเยซูก็ได้ส่งสัญญาณหรือหมายสำคัญทางด้านบวกสองอย่าง He says the gospel of the kingdom will be preached as a testimony to all nations and then the end will come อย่างแรกก็คือว่าข่าวประเสริฐแห่งพระเกียรติคุณของพระเจ้าของพระเยซูนั้นจะถูกเป่าประกาศออกไปและให้ทุกๆคนที่อยู่ในโลกนี้ได้ยินข่าวประเสริฐ และหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้น The disciples asked, when will this terrible part of world history finally be over? และสาวกก็ได้ถามพระเยซูว่าในส่วนที่เป็นด้านลบในส่วนที่เป็นความทุกข์ยากลำบากสงครามต่างๆนั้นในสุดจะจบอย่างไร And then Jesus says, well, first There must be the preaching of the gospel of the kingdom as a testimony to all nations. พระเยซูบอกว่าจะจบก็ต่อเมื่อพระกิตติคุณและข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นั้นได้ถูกประกาศออกไปจนคนทุกคนได้รับฟังได้เห็นได้ยิน Brothers and sisters, it is happening today. พี่น้องทั้งหลายครับ สิ่งเหล่านี้เริ่มเกิดขึ้นในยุคของเราแล้ว For the first time in history. เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ The gospel of the kingdom is going around the globe hundreds of hours every day. การประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ก็ได้ถูกถ่ายทอดออกไปรอบโลกนะครับทุกวันทุกวันทุกวันหลายร้อยชั่วโมงเลยทีเดียว In practically all the languages of the world และสามารถที่จะถ่ายทอดออกไปได้จนครบทุกภาษาของโลกนี้แล้ว Powerful satellites เรามีดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพสูง radio and television เรามีทีวีเรามีวิทยุ electronic highways และเรามีทางหลวงทางอิเล็กทรอนิกส์ that no one can stop และไม่มีใครที่จะหยุดยั้งสิ่งเหล่านี้ได้ radio short wave medium wave long wave FM and so forth มีเครื่องวิทยุต่างๆ ในทุกๆระดับนะครับที่จะถ่ายทอดเสียงเหล่านี้ออกไป The preaching of the gospel of the kingdom reaches all corners of the world. การเทศนาข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นไปถึงทั่วทุกมุมโลก Also there where missionaries cannot go or are not allowed to go. และที่ที่มิชชันนารีนั้นไม่สามารถไปถึงหรือว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ไป Nobody can stop the airwaves. แต่ว่าไม่มีใครที่จะ จำกัดเรื่องของการถ่ายทอดทางอากาศได้ Wherever I travel in the world I take my laptop with me ทุกๆทที่ที่อาจารย์เดินทางไปเปิดการสัมมนาอาจารย์ได้เอาแล็ปท็อปไปด้วย And I can go on the internet และสามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ต and find all kind of messages about Jesus และก็สามารถที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับ ทุก ๆเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเยซู in all the languages of the world และทุก ๆภาษาที่มีอยู่ในโลกนี้ the gospel of the kingdom today, for the first time in history, is being preached as a testimony to all nations. ข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้า And Jesus says when that happens you must understand that that will bring an end to this first part of world history. และพระเยซูได้ตรัสกับเหล่าสาวกเมื่อ รับฟังข่าวประเสริฐเกิดขึ้นนั่นคือจุดจบแรกของประวัติศาสตร์ของโลกยุคนี้ He's not talking about the end of the world พระเยซูยังไม่ได้พูดถึงสิ้นสุดของโลกนะครับ He's talking about the end of this part of world history แต่พระเยซูกำลังพูดถึงจุดจบของยุคนี้ซึ่งเป็นยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลก And the second positive sign is this และหมายสำคัญอย่างที่สองซึ่งเป็นหมายสำคัญทางบวก He says watch the fig tree Watch what? Watch the fig tree. ให้เราสังเกตเฝ้าระวังเฝ้าดูต้นมะเดื่อ And the fig tree, the Jewish people knew it exactly, is one of the pictures in the Bible for Israel. และเรารู้นะครับคนที่อ่านพระคัมภีร์ He says when you see the fig tree come back to life พระเยซูตรัสว่าเมื่อเราเฝ้ามองว่าต้นมะเดื่อนั้นได้ฟื้นชีวิตกลับคืนสู่อีกครั้งหนึ่ง When it gets new green leaves ถ้ามีใบมะเดื่อผลิใบออกเมื่อไหร่ Then you must understand the kingdom of God is right at hand it is before the door เมื่อนั้นท่านทั้งหลายก็จะเข้าใจได้ว่าแผ่นดินใหม่กำลังเริ่มขึ้นแล้ว We in our days see how the fig tree comes back to life ในยุคของเราเราสามารถที่จะเห็นต้นมะเดื่อกลับคืนฟื้นชีวิตขึ้นใหม่ครั้งหนึ่ง It seems to be dead for 2,000 years ต้นมะเดื่อต้นนี้ดูเหมือนว่ามันจะตายมา2,000 The Jews were spread around the world without hope พราะว่าคนยิวนั้นได้สิ้นชาติไปเมื่อสองปีแล้วโดยปราศจากความหวังเลย They were despised, they were ridiculed, they were persecuted, and they were murdered by the millions. เขาถูกย่อเย้ย ถูกข่มเหงถูกฆ่า โดยชาวตะวันออกกลางที่อยู่ตรงนั้น Especially in the lands of Christianity. และโดยเฉพาะยิ่งคนยิวนั้นได้ถูกข่มเหงในดินแดนของคริสเตียนเอง The Jews were better off in the lands of Islam in the last 2,000 years than they were in the lands of Christianity. และคนยิวนั้นก็อยู่ในแผ่นดินของประเทศอิสลามนะครับแล้วก็อยู่ในแผ่นดินของประเทศทางคริสเตียน In Christian Europe they were again and again and again persecuted murdered by the hundreds and the thousands and ultimately the millions แผ่นดินในทวีปยุโรปประเทศต่างๆนั้นก็ได้ข่มเหง คนยิวนะครับมาเป็นเวลานานมากทีเดียว And suddenly the miracle happens. แต่ว่าในทันใดนั้นเองการอัศจรรย์ได้เกิดขึ้น From the four corners of the world. จากสี่ทิศรอบนะครับ รอบโลก From the east and the west and the north and the south they're coming home. จากออกตกเหนือใต้ชาวยิวนั้นได้มีโอกาสกลับบ้านเกิด And three years after the six million were murdered in the concentration camps of Europe, the state of Israel was established. สามปีหลังจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในยุโรป As a miracle of God. นี่คือการอัศจรรย์ของพระเจ้า And he says, "Come home, my children." และพระเจ้าตรัสว่ากลับบ้านเถิดลูกของเรา I'm preparing you for a new future. และเรากำลังเตรียมเจ้าสู่อนาคตใหม่ so brothers and sisters when we see all of that พี่น้องทั้งหลายครับเมื่อเราเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น we are a special generation เราเป็นคนรุ่นพิเศษ We see the preaching of the gospel around the world. เราเห็นเหตุการณ์สองอย่างเกิดขึ้นก็คือว่า ข่าวประเสริฐได้ได้ถูกกล่าวได้ถูกประกาศออกไป we see the restoration of Israel และเราเห็นถึงการฟื้นกลับคืนชีวิตของประเทศอิสราเอล What does that mean for the church นั่นมีความหมายอะไรกับพวกเราซึ่งเป็นคริสตจักรของพระเจ้า It means that we should understand that Jesus is coming นั่นมีความหมายว่าเราจะต้องเข้าใจว่าพระเยซูเสด็จมาใกล้แล้ว Is the church prepared for that คริสตจักรนั้นได้เตรียมตัวต้อนรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Is Christianity prepared for that? คริสตศาสนาคริสเตียนเราได้ต้อนรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ Can the church meet with Jesus with Jewish blood upon her hands? คริสตจักรนั้นจะไปพบกับพระเยซูในขณะที่มือของเรานั้นเปื้อนเลือดของชาวยิวหรือเปล่า For centuries the church was even in Europe actively involved in the persecution of the Jews. หลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับ ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนในทวีปยุโรป ทวีปยุโรปเนี่ยได้ข่มเหงคนยิวมา It was all the consequence of a theology that was rampant in the church. เพราะเนื่องจากว่าศาสนศาสตร์ของของคริสตจักรในยุคนั้นนะครับมีผลต่อการกระทำ หรือการปฏิบัติที่คริสตจักรนั้นได้ทำกับคนยิว It's called replacement theology ศาสนาศาสนาศาสตร์หลักการนี้เรียกว่าศาสนาศาสนาศาสตร์แห่งการทดแทนหรือศาสนาการแห่งการแทนที่ It's a very simple theory นี่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆนะครับ already promoted in the first century of Christianity by some church fathers และเรื่องนี้ก็ได้เกิดขึ้นในสมัยคริสตจักรยุคแรก โดยผู้นำคริสตจักรในยุคแรกๆนั้น And it goes like this. และมันจะเป็นอย่างนี้ครับ Yes the Jews were the chosen people of God จริงอยู่ที่ คนยิวนั้นเป็น ประเทศหรือเป็นประชาชาติ ที่พระเจ้าเลือกสรร Until they said no to Jesus เขาเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรจนกระทั่งเขาได้ปฏิเสธพระเยซู And then God said no to the Jews หลังจากที่เขาปฏิเสธพระเยซูเขาบอกกับพระเยซูว่าไม่ใช่พระเจ้า ็เลยบอกกับชาวยิวว่าไม่ใช่เหมือนกัน He kicked t h e m out of their land พระเจ้าก็เลยเตะเขาออกจากแผ่นดินพันธสัญญา Spread t h e m around the world ให้เขานั้นได้กระจัดกระจายไปทั่วโลก They suffered tremendously และพวกเขานั้นทนทุกข์มากมาย But the church h a s its judgment of God แต่คริสตจักรนั้นเป็นการพิพากษาของพระเจ้า And the church actively was involved in the persecution of the Jews. และ คริสตจักรนั้นก็ทำการข่มเหงคนยิว The church said the Jews are finished คริสตจักรได้บอกว่า คนยิวนั้นถึงเวลาแห่งการที่เขาจะจบแล้ว There's no hope for them ไม่มีความหวังกับพวกเขา And then the church said but we Christianity the church said yes to Jesus แต่คริสตจักรก็มองตัวเองว่าพวกเราเป็นคนที่ บอกว่าพระเยซูนั่นแหละใช่เลย So now the church said, We are the new chosen people of God. เพราะงั้นคือจักจึงบอกกับตัวเองว่าเราเป็นประชากรของพระเจ้าที่ได้รับการเลือกสรรใหม่ We are the new Israel. เราเป็นอิสราเอลใหม่ We replace Israel as the chosen people of God. เราเข้าไปแทนที่อิสราเอลซึ่งเป็นประชากรเดิมของพระเจ้า Which is absolutely wrong ซึ่งผิดครับ Yes we are a chosen people of God ใช่ครับเราเป็นประชาชาติของพระเจ้าเป็นประชากรของพระองค์ที่พระเจ้าเลือกไว้เลือกเอาไว้ That is true นั่นเป็นความจริงครับ chosen from the nations, from the Gentile world. เราถูกเลือกออกมาจากบรรดาประชาชาติซึ่งเป็นชาวต่างชาติ. to be a people for His name saved by the blood of the lamb เราจะเป็นคนที่อยู่ในประวัติศาสตร์ก็คือเป็นผู้ที่ได้รับการได้รับความรอดจากพระโลหิตของพระเยซูเจ้า. that is true นั่นคือความจริง but we never replaced Israel แต่เราไม่สามารถเข้าแทนที่ทดแทนอิสราเอลได้ that's where the church went wrong นี่คือความผิดของคริสตจักรที่ผ่านมา and now they're coming home และบัดนี้พวกเขากำลังกลับบ้านแล้ว God made everlasting covenants with Israel และพระเจ้าได้ทรงทำกระทำพันธสัญญานิรันดร์กับอิสราเอล And everything he promised to Israel he will fulfill for Israel และทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้สัญญากับอิสราเอลพระเจ้าจะกระทำตามพระสัญญาของพระองค์ And everything he promised to the church he will fulfill for the church และทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้สัญญากับคริสตจักรของพระองค์ พระองค์ก็จะทรงกระทำให้สำเร็จเช่นกัน because he's a faithful God เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ but the church should repent คริสตจักรนั้นจะต้องกลับใจใหม่ change this old age old theology เราเปลี่ยนศาสนศาสตร์ที่เราเชื่อกันมานาน because we see it's wrong we can see that this is wrong this เราสามารถที่ theology จะเห็นได้ชัดเจนแล้วในขณะนี้ว่ามันเป็นความผิดมันไม่ใช่ when the Jews started to return home เราเห็นว่าเหตุการณ์ที่ชาวยิวนั้นกลับบ้าน and the state of Israel was established แล้วก็รัฐชาติอิสราเอลได้ถูกสถาปนาขึ้น the whole world could see that God had not rejected his people. โลกทั้งใบก็ได้เห็นพ้องกันว่าพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธประชากรของพระองค์คืออิสราเอล That God was faithful to the promises he made to them. พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาของพระเจ้าที่ได้ทำกับชนชาติอิสราเอล That the church had not replaced Israel. และคริสตจักรไม่สามารถเข้า แทนที่หรือทดแทนอิสราเอลได้ that God was bringing His firstborn son back to the promised land พระเจ้ากำลังนำบุตรชายหัวปีของพระองค์นั้นกลับคืนสู่แผ่นดินพันสัญญา so we have to change เพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนครับ we should put theologians together and look at our creeds เราจะต้องปรับระบบศาสนศาสตร์ระบบคำสอนของเราใหม่ เพื่อที่ให้สอดคล้องกับพระคัมภีร์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น because there's one paragraph missing เพราะว่ามีย่อหน้าหนึ่งได้หายไปครับ and that's the paragraph about Israel and the Jewish people ก็คือพารากราฟหรือในย่อหน้าที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลซึ่งเป็นคนยิว so we should change เพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับเปลี่ยน ask the Lord to cleanse us from the sins of Christian anti-Semitism. ขอให้พระเจ้าได้ชำระเราให้เราสารภาพความผิดบาปที่เราได้เคยอยู่ในระบบของการต่อต้านคนยิว and show it in love and solidarity with the Jewish people and with Israel. และเราควรสำแดงความรักต่อพวกเขาและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพวกเขา Pray for them. อธิษฐานเพื่อพวกเขา Stand on their side. และยืนอยู่เคียงข้างพวกเขา The whole world's hate them. ทั้งโลกนั้นเกลียดชังพวกเขา But God says whoever blesses Israel will be blessed แต่พระเจ้าได้ตรัสว่า ใครก็ตามที่อวยพรอิสราเอลเขาจะได้รับการอวยพร And whoever curses Israel will be cursed และใครก็ตามที่สาปแช่งอิสราเอลเขาจะได้รับการสาปแช่ง May the Lord find us in the position of blessing Israel ให้พระเจ้านั้นได้พบกับเราในสถานภาพที่เรานั้นกำลังอวยพรอิสราเอล when he comes in glory เวลาที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งในพระสิริของพระองค์นั้น to make all things forever new และทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ครบถ้วนสมบูรณ์ Jesus is coming พระเยซูกำลังเสด็จกลับมาครับ because the Jews are returning to the land เพราะว่าคนอิสราเอลนั้นกำลังกลับคืนสู่บ้านเกิดของเขา He's coming พระองค์จะ not just for them พระเยซูจะเสด็จกลับมาไม่ใช่เพียงแต่พวกเขาเท่านั้น but for us too แต่สำหรับพวกเราเช่นเดียวกัน if you know Jesus ถ้าเรารู้จักพระเยซู that will be the most happy day of your life นี่เป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิต suddenly you will be totally set free และเราได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระอย่างสิ้นเชิง spirit soul and body ร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณ to glorify his name forever and ever เพื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิจ so i can only tell you Give your life to Jesus เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ผมอยากจะกล่าวกับพี่น้องว่าให้เราถวายชีวิตให้กับพระองค์ Take that most important decision of your life and surrender all to Him ให้เราตัดสินใจในเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือเราจะมอบชีวิตของเราให้กับพระเยซู Ask Him to enter into your life by your Holy Spirit ทูลขอให้พระเยซูนั้นได้เสด็จเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของเรา โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ and He will do it และพระองค์จะทรงกระทำเช่นนั้น He will come into your life พระองค์จะเสด็จเข้ามาในชีวิตของเรา and never leave you again และพระองค์จะไม่ทอดทิ้งหรือละทิ้งเราไปอีกเลย He will lead you through the end times และพระองค์จะทรงนำเราให้เข้าสู่ยุคสุดท้าย and you will be there when he comes in glory welcoming him และเราจะอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะต้อนรับพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จกลับมารับเรา May we then all hear from his lips. และนี่คือสิ่งที่เราจะได้ยิน จากริมฝีปากของพระองค์ Well done brother และพระองค์จะชมเชยแล้วว่าเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อ Well done sister เจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อ I've put you in charge over small things เราได้ให้เจ้าดูแลของเล็กน้อย I didn't ask much of you เราไม่ได้ขอเจ้ามากไปกว่านี้ But you have been faithful แต่ว่าเจ้าได้สัตย์ซื่อต่อเรา Now I will put you in charge over many things. เราจะให้เจ้าดูแลของมาก Come into the feast of your Lord that will last forever and ever และสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นและดำรงอยู่ชั่วนิจนิรันดร์ Hallelujah Hallelujah Amen Amen